eta jakin laster gurekin izango dela iraitz Sofia Urrea aipatuko dugu interneten atxeman um, komiki bat eta bi laukiz laburski spikatzen duena bikote bizian den arazo tipi bat kargu hori berekilan. Eta seiak lauden gutitan aldiz, alertagoria zinez, polenaren aldetik asteuntan den uh, uh, alerta guri hori aipatko dugu mediko batekin, xabisa baino, izango da gure gomita seiak larren gutxitan. Zer berri bestenaz, egun xarean mundua aldatzen ari dela, hori badakizue, eh? Funtsian pentsatzen dut beti danik, hori entzun dela mundua, beti aldatzen da, etengabe, garatzen da, onerako alatxagerako, ez dugu dualitate definitu hori erantzuten atxaldeuntan, ene burubuina, ez da prest filosofiarako, eta zuek edaz, pentsatzen dut, ez duzia hitz eta putzortako entzuten, bo, ados beraz, bai mundu aldatzen ari da, bereziki mundu paralelo bati esker edogatik, oh, beti dualismo hori, internet eta sare sozialak. Instagrama xare sozialean ezagutzen ez duten entzat hori da argazkiak partekatzeko gune bat irudiaren jokoa bereziki landua da. Bo. Baina beti badira traula edo hastagoriek. Eta hor, modan den traola bat, modan, batzuek baliatzen dutena, divorz selfie. Bere izenak sinpeki dion bezala, ideia da, zure burua argazkitan hartzea, bo, ez bakarrik, zure lehengo uh, lagunarekin edo beki zure sena gala emazte oiarekin eta dibortxo paperekin edo hauzit ateratzean edo koktel bat edaten paperak izen betu ondoan dibortxoaren paperak eta alaz irria, irriarekin biztan da, eh? kontent separatu izana Konzeptu polita da, ere, bien erabakia, adostasunean egin handelarik, askatasun irudiak dira azkenean, eh? zergatik ez, mehan betikoa, zen dako behar hori denei erakustia momentu berezita intimo hori. Bon, ezan dute, eh? ez dut hastelen batez erantzunen olako galdera batzi. Anartean, ala ere, Kilian Jornet Kataluniako mendizaleak Everest igodu, haste buruntan. Tranquil, lasai, hola gaiten alda, sortzi mila sortiunta berreta sortzi metro, iritsi da Kilian Jornet mendizale Kataluniara. Hori egina, Summites of my life, nire bizitzako tontorak egitasmoa bukatu du, Everesteko gailurerat, oksigenorik gabe eta soka finkoak erabili gabe iritsi da Jornet famatu famatua mendizalen eta mendilarien uh, artean biziki famatua dena. Oiko bidetik, eh, pasatu da, eta hori sare sozialetan eman du horren berri, xeetasunen zat, eh, beraz, atseman gozie, bere eh, kontuaren bidez, sintesatok bali mazizte, oita sei ordu behar izanetu, jornetek, beraz, beheko kanpalekutik, bost mila eun metrotik, hiltzeko gainerat. Hala bere ibilbide guzia, segatzean afite atxamaren duzia. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Sare sozialak erabiltzen ditu behintzat, baina ez du haintxigur, demora guzia hortan pasatu behar mendizale unek. Murat Akai, ezagutzen ote duzie Turkiako artista hau muratakai e, eh, bilakatu da famatua Euskal Herrian hor kolpez, maiatzaren hogeian dola biegun ateratu kantu berri bat osasuna deitzen dena osasuna eh, hori futbol taldeaz ari da. Iruñako futbol taldeari buruzko kantu bat atera du eta sare sozialak sutan ezagir ditu iduriz Turkin, Turkian eta Euskal Herrian ere funtsian. Kantariarena da eta hor uh, osasuna Iruñako futbol taldea du oinari, baina maitasun historio batekin. Uh, hor gertatzen dena, beraz, emazte batekin uh, maite mintzen dira, Iruñakoa da emazte hori, jaiten dio ados, zurekin jarriko naiz, bainan emaitema maduzu osasunaren uh, eh, atora bizkar gainean, murat akai kantua, hemen entzutea proposatzen notiet, bideoklipa, balio duzu egitea entzuleak, uh, kuriosak balin bazizte. she's told her name is Suna she asked me who to of your support that she gave me a gift and said if you love me you have to be open at fast and fastly fastly and you never more possessuna Osasuna, oh, Osasuna, oh, Osasuna, oh, Osasuna, Osasuna, Osasuna, Osasuna. Murat Akai deitzen da, turkiar uh, musikari kantari hau eta uh, eh, bela, bere eh, fama bildu du kolpez. Eh, ...bentzat euskal herrian eh, eta osasuna deitu kantu bat sortuz. Erramezala futbol taldeari buruzko kantu bat da eta eh, modu historio bat kontatzen du. Azpititulu inglesekin atxamaiten alduzi interneten eta jadanik batzuek aurten goxan ferminetan... ...ostatu guzietan kantatuko den kantua izango dela diote. Murat, akai! Der Wichter Boots, Boots, Hoots, Hitch. Ja, der Beats, Hitch. Itze der Boots. ukanen dut laster hori da ikusten baitut, baina bada mm, bideo bat ere xarean eh, hainitz aipatu dena, aste buruntan, jenagarria, frantxez uh, eh, telebistan, bo ez dut aipatuko Cyril Anunarena ez du balio. <gasps> Ah, ah non, oui. alors là, franchement, ah, excusez-moi, non, non, non, non, Vanessa, pardon, Vanessa, Vanessa. Ah, je n'ai jamais, je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe. C'est une fake Allez, news. Alors, alors ça, mais c'est pas possible. Pas fait dans l'école de ma fille, je suis désolée. Zerpasatzen da hemen, Najat Valo Belkazen Frantziako Eskuntza ministro oia Gomitasen, zen Franz de Katean hor larun batean, rukiren emankizunean, eta Vanessa Burgraf eskandalizatua ministro horrengatik bere alabak jasan duen ortografia erreforma batengatik. Iria entzuten duzie, ministro oiaren eta ondotik ez da eskoin motu garen edabideetan edatu informazio faltsuetariko bat da hau balo eh, zemen kasuan gertatu zena, ortografia kasu unentzat, mila batzion talarrogeita mar urteko erreforma bat zen, joen urtean berriz atera zena, roitizte berdin, onion, ibaten, ibatkendu egiten zen, eh, eta bar, eta bar. Beste erreforma faltsu batzu ere plantan eman zituela atera zen, eta bide hoietan tartean, arabiara erakastearena eta hori behartzearena, eta hemen, beraz, kezka bat, eta fake news, famatu hoien erabilera ere kazetarien eh, gandik agertzen dena eta burura ino asumitzen du, eh, gainera, uh, Vanessa Burgraf uh, eh, kazetariak eta momentu jena gaji bat, egia erran uh, telebistarena, baina adieraz ere. Eta gurekin dugu iraitzu fiaurri, atxalde hon. hon. Zuzu iriz. Hola da, egun batzu marantagira, <laughs> ez gira forman, eh, ez dugu berriz gaia eginen. Ez bat gu, uh, eh, buruan kargu mental bat, uh, aski uh, psikosoma arazten gaituena. Horrek du, uh, eritasun fisikoa sortzen buruan ditugun karguak. Ha, aski, azteko bai ditugun eh, hainbeste uh, gauza baitugula buruan, nun gorputzak baituen atera hortik, eta mahanta, mukia, eta bon, hainbeste... Toksinak, toksinak botatzeko... Eh. Garbitzeko gorputz hori. <laughs> batzek kirola iten dute, eh, toksinak eh, botatzeko. Bai, batzek kirola, batzek edaten dute alkola, batzek drogatz dira, batzuk bortitzak dira, ba, badira gauzak ateratzeko hainbat... Uh, Uh, eredua dibide, bera, bon, bako txak berea. Edo yoga, edo yoga, mm, bainan bai yoga, bai, yoga da gehiago ikasteko zure emozioak kudeatzen gehiago ez? Bai, ez da ateratzeko manera bat? Be, pixka bat, pixka bat ere lasatzeko, ere uh, duzun kargori, barne kargori, Ba, Baina, lasatzea eta atera araztea, ez da berdin, edo, niretzat. ez, ez, ez, da, barneko horiek pixka bat... Uh, Korapilo horiek pixka deslotzeko. Deslotzeko edo, kentzeko, ere? Mosteko. Do, mosteko, hori da. Bo, ara, beraz. <laughs> Hori egana, baina ez, haste eh, honetan, joen hastean interneten atera da eh, komiki bat, edo komiki labur bat, eh, edo uh, irudi batzu, uh, pixka bat uh, frantxez xare sozialen itzulia egin duena. laguntza behar, hola titulua hori emaiten algin nuke, laguntza behar duzu? Nire maitia? Ah, bai, nire maitia. Bai, eskotan hori da. Mm. Eta hor beti dira esenatipiak laburrak biziki karatu bat edo bi eta bikote uh, eh, historioak dira eta azkenean hor eh, ideia da hemen uh, eh, aurkestea mm, egoera bat bikoteetan hor bikote heteroseksualak aipatzen dituzte eta bon. Bai. pentsatzen dut ere bon, gio aipatuko dugu behinan. Kargu aipatzeko. Ba, aipatzen zinituen komiki horiek, uh, eh, bikote eta koegunerokotasunak erakusten bai. ditu, eta aski realitateari lotuak direnak, hori da ahikagi dena, eta ongi erakusten dute azken finean, uh, uh, zer nolako esaldiak entzuten eta erreiten diren egunero, batere hartu gabe, zer den gibelean, eta hori egiten zinona hmm. laguntza behar jote duzu, enere maitia, da justuki eh, gehienetan, eta hori da, egizunak eh, gizunak, emazteari eh, eskatzen dion zerbait, hori, uh, justuki emazteak duela dena egiten, eta laguntza behar du berari dela oinu, galditea besteari, senajari edo, edo gizonari uh, laguntza hori, uh, hori besteaz baita bat ere kapable uh, ikusteko, uh, zer badan iteko, eta hori da. E, komiki horiak dute, adibide batzu, puntual batzu mm. dira, uh, eh, angira dituztenak, azken finan eguneroko tasunean uh, eh, eh, egoera batzuk eta... Uh, Egola definituak, ez? Hori da, bai, ahunt ankratuak direna gainera, eh, realitatean, benetan... Eta nik egia da batzu begiratuz ohartu naiz, ben, ni ere batzuetan txartuan intzela ahunt, eta ohartu gabean, ohar gabean ere, be, hori praktikatzen dituela, ahont azken finan, be, f, bai, seksistak diren eh, eh, egoera batzuk, formula batzuk, eta oartu gabe, eta mm. egia da, be, ba, o, interesgarria dela hori eh, begiratzea. Ahont hori da, zuk ateratzen duzu, eta hori idatzia da, justuki soziologo batek raiten duena, horren, be, komiki horiek irakurri ondotik, uh, seksistak ira, jakin gabe eh, eta bai. konsientzia hartzerakoan egia da bitxe egiten dula, baina uh, eh, importantea dela ere uh, olako komiki tipiak dira, baina nua hartarazten zaitu azkenean nola um, errolak definituak diren, eta hor kasuntan adibidez, ebe definitua da, emaztearen errola dela etxea zarduratzea, eta beraz, senajak adibidez, eh, gizonak galetzen du, ba, laguntza behar duzu, edo aber, ah, gainera, erran behar zen laguntza, laguntza behar, baduzu galde gintza zu, eh, hori, gainera, bada, positiboa da betiz, bai. behar baduzu galdein, eh, baina behar baduzu. Horrek suposatzen du biztan dena, emazteri dela egitea, eta tan beharren bada, eta hor galditen alduela, baina... Uh, ongia gerida partekatzerik ez dela, azken finanz, eta partikatzen zularik zerbait, ez duzu gale egin behar besteari laguntza berdo ez egiten duzu, ikusten baduzu egin behar dela, eta puntxu, jana edo, eta eh, ez da baida, ez, da ez baidarik. Mm. Be, um, zaila da ikustea, fe, ikustea azkenean, uh, pentsazun komiki tipi horrek, ala ere, oartarazten altzituela, zaituela fite zure etxeko egora, zenta bon, eh, etxe guzietan egorak desberdinak dira, baina ala ere bada, eredu bat eta errolak uh, eh, ongi banatuak dira generoaren arabera eta bikoteetan usu errepikatzen dira errol horiek eh, eta aurreko hartarazten zitu uh, eh, babai behar ba nik ere uh, kargori hartu dut ere. Egan nahi dut emazte gisa, emazte batek ere hor hartzen alda. zuke gaiten zinuela, eh? kargo hori, ba, bai, berbanik hartzen eta ez dut lekurik usten ere bestari egiteko. Bai, hori, nire ustez, eh, badugu beti hori salatzearena eta seksista diren gauza horietan, benen, malir uski, uste dut oraindik ere, mazteak girela, ahont sartuak hortan, eta pixka bat eh, guregatik dela ere, zenta eh, beti uh, ari gira joztuki um, irudi mantenitzen, emaiten du gizonak ez direla kapable mm. zerbaiten egiteko, eta zergatik uh, gu horiek baino kapableagoak gira. Eh, emazteak girelako, ez horrek ez du zentzurik, alta, hola funtzionatzen dugu guk emazteak. Pentsatzen dugu adibidez, adibidez, etxearen antolaketan, igunaren antolaketan betan, aujak dirilarik, den antolatzen dugu, den antizipatzen dugu, zer jafalduko dute, zer bazkalduko dute, kartabla behar dut preparatu, biharko jantziak presatuko dizki, ot gauntan dut sartuko du, beraz, den antizipatzen ari gira, Pentsatuz bestak ez duela hori pentsatuko eta azken finan gu ari gira burua usten, mm. bat ere jakin gabe, uh, besteak egingo duen ala ez, eta nere ustez, gehienetan, Pentsatzen dut, benetan, egingo luketela. Bai, bai, pentsatzen bai. dut. Eta hor duan, nire ustez, bai, emaztak, badugu dugu animaleko ardura horretan, horretan zo eta gauztak guri aldatzea ere. Bai, bien, bien da, eh, best dena dene, eh, baina... Aba, ah, bai, bai, bai. baina biz, eh, doa, bai. Bai, biz eta emaztea izankin, nire ustez, nik adibidez. Eta egia da, gomitatzen jendea begiratzen, gauza batzuak gehiago kasu ginen dut, erraiteko maneretan, eh, galditeko maneretan, eta erantzuteko maneretan ere, ez da, adibidez nire senajak haiten laguntza behar duzu, eh, era, ez erantzun behar bai ala, ez erantzun behar da, ez uste duzu, uh, niri dela egitea eta laguntza ez, kesa, ez bizanera kesatzeko bai, maneran, baina laguntza behar, ba, begiratu, be ba, zure ustez badira gauzak egiteko, edo, jena dut behar da, mm, Laguntza eskatzearenak, eh, suposatzen du berez, eh, besteari dela egitea. Eta hor girela bakarrik laguntzeko, benetan zailtasunean bada, beraz. Eh, hortan ditugu, ditugu gure, um, gure uh, baitugu hola gauzak, sartuak direnak, eta horiek aldatzeko, eta komiki horiek bakarrik begiratzen, hor hartzen gira, jeski badirela praktikatzen ditugu gauzak, egunero, egunero, egunero gainera, eh, da, aski uh, jingarriak dira la ere, begiratzea. Bai, Senta lehen, e, bo, bihitzez dugu lafite ioga, baina eh, hortik doa ere, e, nola erraiten euskaraz, e, iztegian da lasatzea, do amore maitea, melo lase priz erraiten dena. Mm-hmm. Hortan da ere, be, bikotetan, adiaz, semasteak ere behar duela lasatu, eta, febon besteak ere behar du mugitu, eh, intzinatu, eta bai, bere gain hartu gauzak, baina eh, behar da konfiantza egin ere eh, hortan. Bet, bai, eh, hori janen izun, horren erdian den gauza, konfiantzaren da, justuki mazteak edo, beste, edo gizonak, zeta izan behar dira gizonak ere, pentsatzen dut justuki bikote homoseksualetan edo egunerok da bai, ez pentsa, badira, hori da bikote batzuetan mazteak berdin ez ditu, behar, badira inbeste eredu, orain familie eredu eta bikote eredu, nun, ala, gu hori gira gu emaztea girelako eta bon, gu eh, gizonekin girelako eh, bainan, or, gure kasuetaz, baina egia da eh, behar da konfiantza ukan bestearen gan. Eta horreka bat. Horreka bat. Eta konfiantza bestearen gan egiteko be, behar da, joz, simpleki behar dira utzi gauzak egiten eta akatsak badira bata eta bestearen aldetik, eta hola ikasten da eta konfiantza hortik aldu da Eta horreka bat, jaten duzuna horreka hori behar behar ezkoa da bikote guzietan eta familia guzietan azken finean. Mm. Generoaren egola sozial eh, banaketaren eh, ondorio bat da eta berdemoran jatorri bat, hori dio soziologoak, pixka bat, uh, zirkulu batean garela ere. Ba, ez eta gero, jada gizarteak podera ondia duela, aski da begiratzea telebistan dituguna irudiak, eh, etengabean diren irudiak publiztateetan, nik... Gara beti ahitzen hau ikustea justuki eh, dozein basera egiteko produktu edo beti gehienetan emazteak dira eta batzutan hori gizon bat agertzen da pixka eta estilo zaldatzeko benen egia da ahunt matrakatuak gira olako, uh, eh, olako irudiekin eta guri da justuki eta emaztea nere ustez eh, gehien bat horren aldatzea eta dibidez nik bakit baitut bimutiko etxean biseme janai dut eta uh, biziki importantea da nerezkuntza ere hortan hori nahitzea eta nere mutikoak uh, uh, bai Iazko gizonak, jango nuke bilaka araztea, joztuki uh, eh, uh, olako eredurriek gabe buruetan, ez da bizkizaila izanen den, baina nahiko nuke, benetan hortan lantzen dut behintzat. Berriz itzultzeko lehen gora, baina da, titulua azkenean komiki hoiena da laguntza behar duzu eta gero kanpora ateratzen diren argudioak bai gaur egun eh, aldatzen da bikote eredua eta zakitzer orain laguntzen nau bai. edo ez ez laguntzen nau eh, bakarrik hori azka... jaitean deia eh, agunt akatsa eta joan hundia egiten hori jaitean bakarrik bai. ez batean bi pertsona balin badira be, ez tal beste laguntza edo ez da, da, gitea, izan behar liteikela Eta, bai, hortako, simplea da biziki uh, komiki hori, baina uh, Eta, eta egiten duzu, lehen behiz zuzen duzaitut, me komikian gehienetan edatzia da laguntza behar baduzu eskatu. Ere bai. Eta ez da, mm. beti da, jostuki emazteari pausoren egitearena, ez da bakrik, eh, fe, itzulpena hartzen badugu frantzeza, benetan, laguntza behar baduzu eskatu, eh? nere maitia, eta askotan agertzen da hori. Beti behar delako manipulazio tinkatiki bat, hor, baina eh, eh, beti emazteari da eskatzea gainera. Zenta ez dira bat ere kapable, oartzea, joztoki bakarriko jen begietatik, uh, uh, zer egin behar den ala ez. Mm. Aintxo dut laguntza behar den ala ez. <laughs> Ikusi, behar bai. Ez ez, eta hartan horiek, oh, me, behar zinuen, laguntza behar zinuela. eta hor kulpabilizatzen, zenta, hemen, zabai falta da. eskin eskinoen eskatzen. Behar galdegin. Ez, me, bo, simplea da, eta komiki huri, frantxexez, eh, ez uh, dakit gehiago nola den, mainan, eh, charge mental deitzen da, soitzen duzi interneten, uh, eh, bandezine charge mental, kargumentala, uh, atelatzen den horako konzeptu bat, ez da huaikoa, eh, iduriz laro gehi amarkadan ere, uh, eh, uh, eh, aterazen hori erizainen lanean, justuki iraitz, erizaina <laughs> baitzira, eh, lanbide feminino bezala ezagutua baitzen, beraz, pixkat normala zela emaztek lan hori egitea, eta obik, bo, eta hortik aterazen piskat kargumentalaren konzeptu hori. Bai. da, baina bai erizainak, eta erizainan uh, lana behintzat uh, femininoagoa dela kopuruan hartzen badugu, baina Nik ezagotzen ditut eritzen gizonak direnak eta hoien lana mazi bezain ongi egiten dute edo gaizki gaizki egin behar bat. dut Ez dut eusia, kostekurik seksuarekin. Ez ez, baina da den irudia, zaintzarena, emaztearen errola dela eta bax, hori da. doa. Hori da. Laguntza behar iraitz? Zandako? Laguntzarik behar jote duzu bukatzeko arantza, Uste dut baiet, baina ez nuke egan behar baiet. Bortan galitzen da beraz, gure krokina, krok krokina. <laughs> Kronika. <laughs> Gomitatzen dugula jendea justuki komiki horien eh, ikusterat, justuki oartzeko uh, eh, uh, eh, bezak nolako janaldiak ditugun egunerokotasunan tasunan, bat ere zahi gabe gibelean gordetzen dena azken finan eta balio duela uh, gozo batzu direlako, eta aldatzen aldiren gauzak direlako egeski gainera. Eta guzia aldatzen aldo. Bai, menere uste, egun ere bai, bederen batzuen buruetan, bai. Bai, bai da. Gainera, bai, eta... sigur da, sigur bai, da. Bai, bai. Ez da lan ere ustez, ere, zenta simple iduri gauzak aldaketarenak, baina uh, balio duen uh, bai, da. eta nire ustez, eh, simplea da ere, gauza batzu aldatzen. Ale, iraitzu fiaure, mileskera. Aio, aio, aio, aio, Kaputzen laster gure gomita, laur dematen buruan, Xabi Xabaino, medikoa izango da. Alerta gorrian eman dute, alergia kasuetan direnak eh, polenari begira, haste idor eta beroaren eh, ondotik, horrek eh, eragin aukan godolakoan eta be galdera bat eginen diogu lehenik medikoari ea hain ahigarria den aurtengo fenomenoa ala usaiakoa den. Bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin julen girez. Restihun arantxa eta restihun uskali ratietako behazare guzier. Mm. Eta Marcel Martin miarritzeko beho erugbitalien prezidenta izan zena hamar urte zentu berri dago izuntan lautan hoita lau urtekin. Sekuritate sozialak jakinazten du eraso informatiko bat jasan dila eta galteiten du jenter ez klikatzia ere zebitzen dutien mail sumaiter. Amelien izenian hainbat mail igorik izan behitia azken denboetan phishing izeneko teknika entako. Angeruko bos kantoietako François Doman subiak uh, eh, uh, eh, obrak izan entia parka haste osuan zehar langiriak gaiaz aiko diago gaiko bedatzu eta egoizeko sei honeta ordin desbiderak eta bat izan dela gaurdanik goiti Lili hau txedo polenai alergi iriskia goenin dela arantxako ebeian egiten zian bezala uh, eh, tratamentiak hartzia kontseiatzen die bedeziek charri be, uh, arrai fatuko duguna Berrikuntzako plataforma berri bat estrenatu di hostial juntan baiunako teknozite gunean, adimadur izenekua, hortan puentako lau bekanika robotizatu badia, bikakos lau miluko investizamentia izan delaik, ez tia eskola eta komposio tadur eragirek ukanen horren kundean zaham. Prefetuak jakinazten dio hostial juntan hainbat bastimentu publikuek subia eginen diela, baiuna eta orueko suprefektuak bestiak beste zerratuk diatekila. Atzo jauk txapelketa igandela iparaldeko hiu provintzia desberdinetan kantaldien bilduma eta jabazlen nizena seionetako berri sairan entzunen dugun. Eta kiloretan igaiten bagia porin ado hendaiar surflaia da munduko txapel duna goizuntan jabazi beitu miarritzeko ondartz handian munduko surflaia eh, hobenaen txapela ordian, Joan Dufe reunion ugarteko surflaia enkuntre aizen finalan ordin post handia hendaiarra entako. Kiroletan jarekitzen badugu, bi eta baiunar bat haidatuik izan dira diela frantziako selekzioan aitzeko, hoi e, maiatzen hoi eta hamekatik ekainaen hamazortzian iganen den munduko txapelketan, hoi hogei urte peko munduko txapelketan prefosta eta pelota ekin urrentzeko partida bat badela momentu juntan etxegarai amulet, eta biel palomezen kontrai behitia, hoi George eta Jean-Marie eh, Meillaroen eh, lehiaketaen bigaren final laurdena delaik eta hor ondotik monson narzeta eta lambera eko Gonzalez eta zubiaten guntre, Hala zer ginean aktualitatea zerreitekoak momentuko ondoko hitz ordia seionetan duke gulaik. Lege biltzareko hauteskundeak Euskal Iratietan. Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko estabadak Euskal Iratietan. Euskal Iratietan. Ipar Euskal Herriko hiru boska ere presentatzen diren hautagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskal Herratietan. Laugarren boska Eremukoa, mukua, maiatzaren ogoita bederatzean, bosgarren boska Eremukoa, mukua, maiatzaren ogoita amekan, seigarren boska ere mukua, ekainaren seian, ahatzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskal Herratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldi saioan, jonden aldikoaren segida entzuten alko dugu. Basaiziak antolatu erria eraiki lemapean, komitatu baitzituzten Michel Berguña bake eraikitzailea, Angel Beobide gure eskudago plataformakoa, Begoña Huarte ongi etorri refusiatuak taldekoa, Dominika Mestoi lurza indiakoa egia eraiki mahen ingurua eta publikoarekin debatea, entzun gai, astezken untan, agatzeko behatzi untan, euskal irratietan. Errepika, biara munean, salbatorez, agatzaldeko bi untan. Utsumandokan Charles Bidegen iganastian zori onnekin zinbazaiku, aste juntan zorri txarra. Norbeit eh, hiltzen delei preseutzi du, o irumila zorri. Uztenan alitu hori zorrak, Eta horrean izdiokoa egiten zuten, zorrez eta zorriz estalia da. Egoit zurrutiko etxeak aldi zirautza beno lehen, sarako eskola zer zen nahi patuko deiku. Izanen da, indar bat Euskarari leku baten eskaintzeko asularren inguruan antolatua, baina ez da zirutik heldu den zerbait, eta ez da isolatua erritik. Eta eniaute txamendin kanta gintza dela eta argi zirinta maitarzun aitortza den kantoia. Amodion, le grand coup de foudre. Horren berri ere, badikat nik bestek bezala. Etzian hori, eh? Hori zian, elgar etxikotuz, etxikotuz bezala, apriboazatuz, zertu, hola, gertatu zian, kantian hori duk. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Itz eta putz, itz eta putz, itz et itz eta, itz eta putz, putz, itz putz, itzeta, itzeta, itzeta, ETA, bu. Prentxaren itzulia hasten dugu orain eta berriarekin eta ekialde urbila sailean Trump Tel Aviven eta greba horoko razi Jordanian eta Jerusalem ekialdean. Hau da, titulu nagusia, nazioarteko gai hau uh, eh, Davidea initzetan aipatzen dena orain, estatu batuetako presidentea. Israeleko lugaldera tiritsi da eta gaurta eta bihar bi herrialdeetako agintariekin bilduko da. Ego erditan iritsi da Trump eta beraz bi lugaldeetako agintariekin biltzekotan. Um, bakiaren eh, eraikitzaile gisa urbiltzen da Trump eh, horrat eranezala eh, berrian nagusi eta edabide gehienetan. Kataluniako prozesua Madrilen eta hori zuzenean gorriz idatzea da hundi zemen berrian Kataluniako generalitateko presidentea Madrilerat joan da uh, gaur seietan uh, prozesuari buruzko itzaldi bat emaitera. Madrilgo Eriko Etxaren areto batean eman godu itzaldia, erreferendun bat Kataluniaren zat akordio demokratiko baterako gombidapena, Uh, e, hain zinetik Manuela Carmena hau eta Pablo Iglesias Podemoseko idazkariarekin bildu da eta hor uh, zuzenean ikusten dira irudiak, elkarretaratzak kontra, elkarretaratzak eta bar, segipen berezi bat beraz egiten du berriak hemen eh, Kataluniako presidentaren bisitaz eh, Madrilen. Eta memoria historikoa sailean ere, hasi dira Bilboko moiua plazako ikur frankistak entzeko lanak gurtek enpresak uh, eh, aldamioak jarri eta espero da ondoko astean, eh, astea ikura kentzen, bilboko ikur frankista ezagunenetako bati egun gutxi gelditzen zaizkio beraz, uh, Espainiako Ogasun Ministerioak, moiua plazan duen eraikinak ahano frankista du, eta aspaldikoa daura kentzeko eskaera, berriak bai ez duenez, beraz, hasi lanean horren kentzeko, irudian uh, ikusten aldo Siberian zein ikurretaz ari diren. Eta argian eh, oroimen historikoa ere aipagai, baina eh, Nafarroan eskabako iesaldian parte hartu zuten presoak izan dituzte gogoan. Mila behatzunta eta emezortzian eskaba mendian den San Cristobal gotorlekutik kasik sortzirun preso errepublikazalek ies egin zuten, baina frankistek asko harrapatu eta hil egin zituzten. Estatuko kartzeletan inoiz egindako iesaldi handienetakoa izan zen argian, erra Kommissar. berria irratiaren artikulua berriz hartuz. Energia nuklear, nukleara bestalde argian, zentral nuklearak isteko galdeketan baietz bozkatu dute, suitzako eritarek energia nukleararen erabilera modu mailakatuan ezabatzea, beraz poliki-poliki aurre ikusten duen energia legea onartu dute suitzan, bozen euneko berroita emezortziarekin, zentral berriak eraikitzea debekatu eta funtzionamenduan daudenak istea dute helburu. Errefusiatu krisi globala sailean bestalde, norbere etxea errefusiatuekin parte katzeko ekimen arrakastatsua. Hau da, argiaren beste titulu bat. Etxean lekua duzula, partekatu denboraldi batez, aterperik ez duen migratzaile edo errefusiatuarekin. Asiloa lortzeko prozesuan, kateaturik etxerik gabe, lan egiteko baimenik gabe eta administraziorat jotzeko beldurrez entzat aukera paregabea izaiten ari da. Elkarte unek eramaiten duena, hori Britainia haundian, argian txetasunak. Eta bestalde ere titulu hau ezagutzen dituzte umeek bertako animalia ahuntenak. Hau da, eh, galdezketa bat, suitzan, 6 mila gazte egin uh, zitzaiena, eta uh, bataz beste, haien inguruko 6 animalia baino ez, dituzten, ez dituzte izendatu, eta aldiz, kanpokoak obeki ezagutzen dituzte, olako egoeraz, beraz, hemen argiana. Euskal Herriko surf selekzioa ofizial bilakatzeko bidean jarri dira. Kazeta puntu eusen titulu nagusia argazkiarekin, haste buruntan egin duten elkarretaratzearekin, munduko surf txapelketan parte hartzeko duen eskubidea aldarrikatzeko lagun andana bat bildu ziren miarritzen. Bizitzaren aldeko guda, mende honetako gaitza denez hausnartu du bertsolariak eh, odei barrosok minbizia. Zenbat egan diguten eta zer guti dakigun berari buruz, bere iritziz, eritasunari aurre egitea ez da bortxaz eriotzaren aurkako borroka bat, bizitzaren aldeko borroka bat baizik. Kaseta puntu eusen irakor Eta legebiltzareko hauteskundei begira jartzen da media bazk eh, zer erakaspen ikusiz nor diren autagaiak eta bestalde lapurdiko aur kantu peketaren kanporaketaren emaitzak eta irudi bat ere ikusgai media bazken. Eta zidoestekin ere bukatzeko. Uh, laben irian eh, erailak eta eutanasiatuak izan diren siminoetaz uh, eh, aipagai bat ere zidoesten titulu nagusian. Telebista putz, utz, pitz, hitz. eta putz. Alergia eta polenari loturiko alerta gorria eman du frantxez osasun ministeritzak plantan. Ze motako alerta den eh, galdeginen diogu Xabi Xabaino medikuari zonbait minuturen buruan. honen ondotik funtsian, libe entzuten dugu ispiluen iluntzea kantuarekin, Bombereneak ateratzen duen eh, diska bilduma untan parte hartzen baitu libe taldeak ere. entzuten ginoen eh, ispiluen iluntzea kantuarekin eh, segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan alerta gorria, alergia jasaiten duten entzat ondoko egunetan, Frantziako osasun ministeritzak mapa baten bidez eh, gure eskualdea gorrian emaiten du beraz, polenaren edatze tasaren aldetik, ordean gurekin dugu mediku bat Xabi Xabaino atxaldeon hon. Ordian, lehen galdera berezia ote da aurtengo eta asteuntako polen garai hau ala urteroko fenomenua da azkenean. Ez naiz ni maixu galera hontan, behen nire gatik eta bo, uste dut eh, fenomeno urte guziko fenomenoa dela, bai. Mm. Hau, fenomeno deitzen da udaberria. Simpliki ez? Bai, aski simpliki, bai, bai. Eta polenak badila, bai, bakizu ze, uai polena hoiek dira belar dietan pentsetan, ateratzen diren e, gramine hoietako polenak, eta sasoikoak dira, bai. Bai, bai. Hori da, ipatzen duten, eh? bereziki, landare lastodunek, legramine, eh, bai. sortu alergia, gure eskualdean garatuak diren landare landareak azkenean. Ah, bai, bai, biztan da, bai hemen uh, pentsi ahuntetan diren landare horiek eta eta hoai hoai uh, eta laster eh, pikatuko ditugunak pentsetan bai bai bai urte guziko fenomenoa da bai eh, ne uste aski berria dena da uainta gerozta gehiago zain zapean ematen intuzte lauke horiako olako fenomenoak mm -hmm. um, batzu jote onerako da behar batzuetan pentsatzen aldugu ere pixkat, eh, pixkat gehiegi ere gehiegi kasu egiten dugularako hau zei. Mm. Hori da ez, azkenean uh, alarma gorria emaitea zuri zer uh, eh, pentsarazen dut kasu bat entzate. <laughs> Piskat zera hori da uh, itza itz horiek alarma gorria eta karta gorri horiek eta ne ustez piskat zentzua galtzen dute gehiegi galtzen bali baituko. Gero praktikoan nunbait egiazki eh, egiazko alergia jasaten duten eintzat, bai badu interesa bat alde. Hola, enbeste, enbeste mediatizatzea, bo, hola, bakotsak jakinen du edo izanen du bere ikuspuntua, den ustu, iskaldi egitela bai. Bai, bai. bai. Ez, da artikuluak irakortzen direlarik, eta bon, alerta gurrian beraz emana da adiez gure eskualdea, eta gomendatzen da beraz alergiak dituztenek, hoien usaiako irremedioak hartzea. Bon, bai. pentsatzen alda, jakingo dutela, ez? Bai, suposatzen da egiazko alergiak jasaten duztenak jakinen dutela, janeko, e, gero bi, bi, biztan dena normalean eh, beti onda erripikatzea zentzuzko gomendioak, la lanola alergia, alergia edo asmatikoak dienak gara jontan ez gehiagikiro legitea, e, pentsetan lasterka ez ibiltzea, e, alergia zinezetan baute beraiek belarra ezpikatzea, eta alako e, elduren eurite arte ez gehiagibiltzea lehioak idekirik zinez, zinez alergia alergia, potoloa jasaten duten zat. Mm Baina hori potolo dunek bakite hori normalean. Mm -hmm. Eta genintako jendearen zat, alergia, alergiaren sintomak eta jasaten bali maute, bai, joaten, al, joaten dira normalean itenen bezala jendikoaren guztera, badira alergien kontrako erremio frango epitazak behin. Bai. Mhm. Uh, Aipatzen dugu alergia, landare ilotutarikoa eta beraz polena da horren erdian. Uh, polena zer da? Uh, eta nolaz eh, mina eragiten aldu eta alergiak eragiten alditu jendeen gaina? Bai, Simpleki polena, uh, polena idean, uh, sartzen erik eta agnasa arnaxa nartzen dilarik, polena eh, eh, alergia dutenen gorputzean identifikatua da nonbait uh, erasotzaile bat bezala. Eta garatzen da, garatzen da erreakzio imunitrio bat alergia bera eta horrek eragiten du inflamazio berezi bat. Inflamazioa ez zaten alda sudurean, biztana begietan, asnaiarekin, gorritzearekin, sudurean ere, asnaiarekin eta sudura isortzen, isortzen eta pizkataratago seriosago seriosago diren kasuetan bronkietan de bronkietan eta inflamazioa garatu hor oh, eta hori alda asma bronkiak iten tipitzen dilako eta eta hori fenomeno aski ezaguna Zergatik eh, batzuek alergiak baituzte eta batzuek ez? Eh, lehenengo gauza da eh, nola ez dela justiziari osasunaren alutik. <laughs> Gero, alergikoak beti denik izan dira. Gero, zagatik, oai, alergiko gehio baden, lehen baino zen aukugatua da, oai, gaurko garaian, duela behoita maurterikin paratuz, edo duela hoita maurterikin paratuz, alergiko gehio badiela, hori hortan begira pista ezberdin. Eta zaila da zuzen jakitea zagatik pista horietako bat da eh, oai gaurko bera jan, eh, gero ezta gehiago hartzen ditugu eh, janari, garbi, esterilizatua, eta gero ezta gutxiago eh, kontaktuan gira, kontaktuan gira, nola, eta mikrobioekin edo Bai- bakteriekin edo... Bakteriekin, taula. Ba, eh, lehen baino gehiago babestuak gira. Mhm. Batez ere janarien handitik. Eta, eta beste gauza da. Uh, eh, lehen gogarekin konparatuz beste hau hori gara pistak, eh, ez da gara dela. Eh? pentsatzen da ere behar ba, gure sistema uh, immunitarioa, ez dela lehen bezain ongi garatzen, antibiotikak gehiagi erabiltzen dugulako, auktaroa batez ere. Eta hor, hor bada dirudien ez pista aski serios bat. Yes. Gainerako pistak dira aski ezaguna den gure hormonak um, pixkat nahazten dituzten sustentzia batzu hartzen ditugunak, bai geroz eta gehiago zailakitea, hemen ezaguna eh, da hori frantzizatzen da, eta zuatea ondokrinia eta hortan ere ba, baliteke berba azalpen puska bat uh, esplikatzeko zergatiko ebadiren bai uh, e, gehiago, lehen baino. Gorputz. Ba, anitzak gehiago dira Bai, bai. bai. faktore initz, gorputza... Faktore initz bai da, bai. biskata hultzen eta nahasten dituenak azkenen. Bai, faktore initz, behin gero uh, beharrezko faktorea da ere gorputza ala dela alergikoaren gorputza, badu eh, sortzez, badu alergikoa bilakatzeko gaitasuna lege. Gainerako faktoreek eh, eragiten dute gehiago, mm. nonbait. Zuk zenitu duzu, beraz, eh, zure mediku ibilbidean alergia gehiago, bazela garapen bat ikusi duzu, eta eh, kasuetan ere? Ez, <clears throat> ez. dut uste neurtzen aldera mediku baten mediko baten nola neurian, ez da, eh, ez da hilada nik ezin nuke erran asina izola lan egiten dola goi urte, eta erratea dola goi urte bat zilau emaino gutiago, ez, ez da, eh, sumatzen alda olako ikerketa handiak egiten diarik. E, nola, mediku bakotzaren neurian, mailan, ustez fea, ni ez ezin gonuke han, ba, guai ikusten dela lehen baino gehiago, edo guai ikusten dela lehen baino eh, latzagoak edo lagiagoak, eta ez, mm-hmm. ez, mm. ia itortzeko ere, guai, adibidez, uh, uh, gaurko gaia, gaiari itzultzeko, uh, guai alergikoak ikusten dugu, baina gure alergikoak nonbait ongi, aski ongi eziak balin badira, eh, ezingo nuke erran, hobaik sumatzen ala, alerta gorrian gila, gabinetean. Ez eskit eldu, ez dakit, eh, amark, alergikoak eta begi gorriekin, eta ezin ez atxartuz, eta hori, hori ez da egia. Mm. Ba, egia. Nire, nire, nire mailat tipian uh, azaltzeko bederen nahi. Behintzat, eh, eh, badakizue entzuleak eh, bai, ondoko egunetan ikusiko zie prentsan alerta gorria, beraz alergia jasaiten duten entzate eh, polenaren aldetik gure eskualdean, baina deus alarmatzeko ere ze eh, usaiako urteetari konparatuz bakotsak eh, jakingo du bere alergia nola kudeatu, xabi, xabaino medikoa gurekin eh, ginuen, mileskera? Mileskera zuri. Atxa leon. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Lege biltzariko hauteskundeak Euskal Irratietan. Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskal Irratietan. Ipar Euskal Herriko hiru boska muetan presentatzen diren hautagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskal Herratietan. Laugarren boska eremukoa, maiatzaren ogoita bederatzean, bosgarren boska eremukoa, maiatzaren ogoita amekan, seigarren boska eremukoa, ekainaren seian, ahatzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskal Irratietan. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hot shot irrazaioa. Astelenetan hot shot, laro garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza Matxin Perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna, ah, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni eta ni brutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak. Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak. Astelen urdinak hilabeteko bigarren astelen gauero arratseko behatzitatik amaretara pop, rock eta folk musika astunduko duen emankizuna patxi eta joan Astelen ordinak. Gaur gauean duzie beraz itzordua, hasteleen urdinak emankizunarekin kizunarekin hilabetero. Behatziontan, entzuten alduziena, eta Euskal Iratietan nik bihar itzordua maiten dautziet, bostak eta seiak artian hitz putz eman kizunaren zat, normalki jota be huarri hor, eh? zure zero zazpi barkatu gurekin izango da, ea zertaz hariko giren, hori bihar jakinen. Seiak, Euskal Iratietan, mementuz.